Zar se ne bojiš iznenadne smrti koja te može zateći, a ti u takvom stanju? Na dan, kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći, kamo sreće da sam se uz poslanika pravo puta držao. Kamo sreće teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo on me od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio. A šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedinu. Pazi, budi oprezan. Dobro se čuvaj Osjećao sam snažnu želju da pobjegnem sa ovog mjesta u kome sam zakopao svoju prljavu prošlost. Da, moj drug se zaista promijenio. Njegov smireni i dostojanstveni smijeh dodirne ti uši poput blagog jutarnjeg povjetarca, dok je njegov smijeh prije bio bestidan i raskalašen. Neprijatno ga je bilo slušati i odzvanjao je ušima. Stidljiv pogled i vedrina na njegovom licu ukazivali su na njegovu čistoću dok je to ranije bila drskost i grubost. Govor mu je postao odmjeren, dok se prije nije obazirao na bestidnost svojih riječi i vrijeđanja sagovornika. Njegovo lijepo smireno lice ukrašavala je brada koja mu je davala ozbiljnost, a prijašnja raskalašenost i bezbrižnost koju je odavao njegov izgled potpuno je iščezla. Pogled mi se poprilično dugo zadržao na njemu, pa mi se on, primijetivši to, obratio i reče. Kao da želiš pitati šta me je to promijenilo. Da, rekao sam. Mnogo si se promijenio od našeg posljednjeg susreta prije par godina. Uzdahnuo je i rekao. Hvalje neka je Allah Đelešanuhu koji mijenja stanje ljudi. Mora da ti se desilo nešto krupno, da, reče mi. Kada se sjetim tog događaja, poveća mi se ubjeđenje u Allaha Đulašanu u sve mogućeg. Desilo mi se nešto što nadmašuje maštu i od tada je moj životni tok krenuo u drugom pravcu. Naime, vozeći se jednom prilikom prema Kairu, ispred sebe sam vidio most i dječaka koji je trčao za kravom. Bio sam veoma nesmotren i vozio sam velikom brzinom, pa se dječak odjednom našao ispred mog auta. Da bih ga izbjegao, usmjerio sam auto u stranu i odjednom osjetih udar o vodu, koja poče nadirati u unutrašnjost auta. Protezao sam se tražeći zrak, ali ga nisam našao, jer je auto bilo preplavljeno vodom. Pokušao sam otvoriti vrata, ali nisam uspio, tada pomislih da je sa mnom sve gotovo. samo nekoliko trenutaka pred mojim očima su se brzo redale slike mog života prepunog zabave i razvrata i moja prošlost mi se ukaza kao utvara u obliku beskonačne tmine. Osjećao sam da tonem u tamni bezdan, dok je strah sve više obuhvatao moje tijelo. Povikao sam u sebi, gospodar moj. Pružio sam ruke tražeći spas, ne od smrti koja je predamnom, već od grijeha u prsima. Srce mi ubrzano kucalo, ja se trznuh. Pokušao sam se osloboditi straha kako bih nekako zatražio oprost od svog gospodara prije nego što ga sretnim. Voda me pritiskala sa svih strana kao teški željezni zid, pa sam sebi rekao, zasigurno je ovo kraj. Izgovorio sam šehadet, spremajući se za smrt. Otarao sam rukama i one odjednom proletješe izvan auta. Odmah sam se počeo izvlačiti kroz prozor i za tren sam se našao izvan auta. Na obali su stajali ljudi i vikali nešto što nisam razumio. Ubrzo priđoši dvojica koja me izvukoši na obalu. Zurio sam u ljude oko sebe, ne vjerujući da sam se spasio i da sam još među živima. Gledao sam u potopljeni auto zamišljajući svoj prijašnji život zatvoren u njemu kako se guši i umire. U istinu je i umro. Posmatrao sam ga kao kakvog mrtvaca na tabutu. Riješio sam se tog života i kao da sam se ponovo rodio. Osjećao sam snažnu želju da pobjegnem sa ovog mjesta u kome sam zakopao svoju prljavu prošlost. Vratih se tako kuće kao potpuno drugačija osoba od one koja je iz nje izašla prije nekoliko sahata. Prvo što mi je upalo u oči bile su slike i posteri glumica i razgolićenih pjevačica koji su prekrivali zidove moje sobe. Odmah sam ih pocijepao, a onda legao na od plačući i kajući se zbog svojih grijeha i propuštenih Allahovih naredbi. Suze su mi tekle iz očiju, a tijelo mi se treslo. Dok sam bio u takvom stanju, iznenada se prolomi glas mu jezina i kao da sam ga prvi put čuo, trznuo sam se i otišao u meščet. U toku namaza iskreno sam se pokajao Allahu Đalešanuhu, moleći ga za oprost grijeha. I od tog dana sam ovakav kakvog me vidiš. Čestitam ti, brate, rekao sam. I zahvaljujem Allahu Đelešanuhu, koji te je spasio i uputio. Neka te On pomogne i učvrsti na istini. فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بلوعته والدار قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح حياتي يا A još gore od toga je to što za svojih zadnjih 12 godina života provedenih u zabludi nisam učinio ni jednu srđdu uzvišenom Allahu. حسني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أنت Pokajanje jednog nemarnog mladića. ففي القيامة أرجو السلام وفي الختامة جنات عدن ربي ربي ربي ربي قلبي ينادي يا رب يا صاح حياتي يا قلبي قلبي Jedan mladić, porijeklom Jordanac, došao je u Saudijsku Arabiju tražeći posao. I našao ga je, ali je također našao i nešto što mu nije ni naumpalo. Našao je uputu, našao je slast vjerovanja. On nam priča svoju priču pa kaže ja sam mladić porijeklom iz Jordana. Došao sam u Saudijsku Arabiju tražeći posao. U to vrijeme nisam bio pravi musliman, nego musliman po običaju, kao što je to slučaj mnogih muslimana u ovom teškom vremenu. U početku sam radio u jednom restoranu. Zatim je vlasnik restorana zatražio od mene da radim u njegovoj drugoj prodavnici, videoteci. A znate li vi kakve su to videokasete kakve su sve bestidne i razradne stvari nalaze na njima, ili na većini tih kaseta. U toj videoteci, jednoj od najpoznatijih u gradu, Tebuk, radio sam otprilike pet godina. Jedne noći, a već su bile prošle četiri godine od kako radim, uđe kod mene mladić blistavog lica, lijepog izgleda, na kojem su se vidjeli znakovi pobožnosti i vjere. Čudno, rekoh u sebi, šta li hoće ovaj mladić? Mladić mi pruži ruku i srčano se rukova sa mnom. Na njegovom licu blistao je čudesan osmije koji je plijenio srce, razbijao potištenost i sjetu, uklanjajući sve duševne prepreke koje često stoje kao brana sprečavajući tako da ono što je lijepo i dobro stigne do onoga koji je u najvećoj potrebi za tim. Zatim je nakratko nasavjetovao upozorivši me na negativne posljedice mog posla koji dovodi do iskvarivanja društva i širenja nemorala i bestidnosti među njegovim pojedincima, kazavši mi još da će uzvišeni Allah tražiti od mene da mu položim račune za to. Nakon što je završio svoj govor, pokloni mi kasetu od predavača Temima Adnanija o kerametima muđahida u Afganistanu. U stanu sam živio sam pateći se od dubistvene samoći. Slušanje muzike i gledanje filmova već mi je bilo dosadilo, pa me je ta prezasićenost tim stvarima podstakla da poslušam onu kasetu koja govori o kerametima muđahida. I samo što preslušah kasetu, obuze mi osjećaj straha i kajanja. Otkrio sam pravu sliku svog stanja u kojem sam se nalazio, nemara prema Allahu i mojih propusta prema uzvišenom stvoritelju. I ja zaplakam. Gorko sam plakao, poput malog djeteta, žestoko se kajući. Predavač, koji je sam bio jedan od onih koji su svoje živote posvetili džihadu, borbi na Allahovom putu, pričao je o kerametima i junaštvima džahida, onih koje stoje na vrhovima planina, uzdižući zastavu La ilaha illallah. predali Allahu noseći ih na svojim rukama, zalažući ih na Allahovom putu. Usporedio sam ih sa onima koji šire nemoral, bestidnost i nered i koji žive kao, kao što živi stoka nemajući druge brige sem zadovoljavanja svojih životinskih strasti. A još gore od toga je to što za svojih zadnjih dvanaest godina života provedenih u zabludi i bestidnosti nisam učinio ni jednu srđdu uzvišenom Allahu. Te noći uistinu sam ponovo rođen. Postao sam novi čovjek koji nema nikakve veze sa onim prethodnim. I prvo o čemu sam počeo razmišljati je kako da napustim posao u onoj videoteci i nađem sebi častan posao sa kojim će biti zadovoljan uzvišeni Allah. إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب لجهاد وعلا إنه وحي الإله للرسول الأعظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين إنه وحي الإله للرسول الأعظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين ففي قياس Ali zar da se samo ja spasim, ostavljajući druge ljude u grijehu i zabludi? Zato sam odlučio da i drugu godinu radim u videoteci, međutim, ta godina nije bila kao prethodne. Te godine sam svakog onog koji bi dolazio u videoteku savjetovao i upozoravao na opasnost tih filmova, objašnjavajući mu stav islama o tome, moleći Allaha da mi oprosti ono što je bilo i da primi moje pokajanje. فاستجيب يا قلوب انه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب انه صوت الغيوب لجهاد وعلا إنه وحي الإله للرسول العظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين إنه وحي الإله للرسول العظم فيه مجد للحياة وفخار I nije prošlo dugo mjesec Ramazana je već došao. A znaš li ti šta je mjesec Ramazan? Mjesec milosti i oprosta. Mjesec čiju slast i svetost nisam osjećao sve do ove godine u kojoj mi je Allah ukaza svoju milost uputivši me na pravi put. Ja se posveti učenju Kur'ana i slušanja korisnih kaseta sa hutbama, dersovima, islamskim predavanjima. Sjećam se da sam slušao dvije kasete koje su me dirnule kao ni jedna tada. Bilo je to predavanje o rušitelju slasti i užitaka, to jest smrti i predavanje o opisu dženneta i džehennema. U neposrednoj blizini videoteke u kojoj sam radio, nalazio se studio u kojem su se snimale i prodavale kasete sa islamskim sadržajem. Moja želja je bila da radim u njemu. I nakon što je prošlo pet godina od mog rada u videoteci, ja je napustih bježeći od Allahove strđbe i prokletstva. قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأرض أوحال وطين واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون ودين Dva mjeseca sam proveo nezaposlen. sve dok mi uzvišeni Allah Đelešanuhu nije ispunio želju i olakšao mi da se zaposlim u onom islamskom studiju. A kakve li razlike između ova dva posla? Vlasnika videoteke smo savjetovali i opominjali i hvala Allahu Đelešanuhu on se odazvao, ostavivši svoju radnju u ime Allaha Đelešanuhu. Sjećam se da sam u periodu prelaska iz tame neislamskog života na svjetlo islama i vjere sanjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem što je tada povećalo moju vjeru u Allaha dželešanuhu. Također sam sanjao drugi san u kojem sam usnio učenjaka Abdullaha Azama rahmetullah alejh čija me pogibija mnogo pogodila zbog čega sam plakao. Sve to povećalo moju vjeru i učvrstilo me na istini. I na kraju molim Allaha Đelešanuhu da i mene i vas učvrsti na njegovom putu i da ono što sam rekao bude pouka svakom ko je nemaran, a blago onome koji uzme pouku na primjeru drugog. فتبارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتبارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بنوعته والدار قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب Na samom početku mog posla stavila sam mahramu smatrajući to običajem te države. أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني Pokajanje jedne profesorice posredstvom jedne od njenih učenica. في القيامة Interes za pokrivanje i ustrajnost nakon toga prvi je korak na putu ženinog pridržavanja vjere i ustrajnosti u tome. Ne mislim na moderno pokrivanje koje ženu čini još privlačnijom i izazovnijom u očima ljudi, nego mislim na potpuno, šarijetom propisano pokrivanje sa kojima žena postaje poštovana i cijenjena, kao što kaže uzvišeni o ženama vjernicama. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. Kada ljudi vide ženu koja je propisno pokrivena, odmah znaju da je to jedna od čednih i poštenih žena i ne usuđuju se da je uznemiravaju i napastvuju. صابر للطامع وتحجبي فحجابك الشرعي سهم في نحور الخائن وتستربدي بثيابك الغراء أخلاقا ودين أختار أنت U našoj državi, neka je hvala Allahu, žene su pokrivene na propisani šerijatski način, koji obuhvata i pokrivanje lica. Ipak, postoje stalni pokušaj od strane onih koji ih nastoje nagovoriti da otkriju svoja lica, što bi predstavljalo prvi korak na dugom putu pokušaja skidanja mahrame u potpunosti, a što bi na kraju dovelo do potpunog razgoličavanja i miješanja muškaraca i žena na javnim mjestima, po obalama mora i drugim lokacijama kao što je to slučaj u većini država u kojima su ovi pokvarenjaci i smutljivci koji se odijevaju plaštom vjere i pokazuju kao iskreni vjernici i dušebrižnici, uspjeli u ostvarenju svojih ciljeva. Priča koju ćemo ispričati je izvanredan primjer koji odslikava stanje djevojaka u ovoj muslimanskoj državi. Kaže junakinja ove priče. U svojoj državi navikla sam da iz kuće izlazim bez mahrame i da oblačim odjeću po kojom sam bila poznata, nastojeći da ustopu pratim svaki modni trend. Uzvišeni Allah je htio da dođem u Saudijsku Arabiju nakon sklopljenog ugovora o radu u toj zemlji. Na samom početku mog posla stavila sam mahramu smatrajući to običajem te države. Tako sam se oblačila sve dok nije došlo vrijeme putovanja u moju zemlju. Po dolasku na aerodrom skinula sam ogrtač i mahramu. Tu sam ugledala jednu od mojih učenica koja je putovala u moju zemlju na raspust, što me je puno obradovalo. Čime je poselamila, iznenadila me je svojim riječima. Profesorice, nisam znala da vi ne nosite mahramu u kojoj sam vas viđala za vrijeme nastave u školi. Upitala sam je, zašto mi to govoriš? Pa ja nastojim da obavljam svoje vjerske obaveze poput namaza, posta i ne činim nikakva ružna djela. Ružno djelo je upravo to što ti sad činiš odgovori. U tim trenucima osjećala sam stid prema mojoj učenici, koja još nije navršila ni punih 16 godina, a meni upućuje savjet. Usmjerava me ka pravom putu. Uistinu, osjećala sam se tako ništavno, Poželila sam da me zemlja proguta zbog velikog stida prema uzvišenom Allahu. Od tog dana čvrsto sam odlučila da se propisno pokrijem u ime Allaha, izvršavajući tako njegovu naredbu i čuvajući svoju čast i sebe od pogleda ljudi. Kako li je samo divan postupak te 16-godišnje učenice. A divna li je poniznost i blagost ove profesorice. Zato se musliman ponosi postojanjem ovih djevojaka, vjernica u svojoj zajednici i ponizno upućuje dobu svemogućem uzvišenom Allahu da sačuva i zaštiti žene muslimanke i njihove kćeri od svakog smutljivca i pokvarenjaka, i od svake ubačene i strane ideologije. On uzvišeni je kadar to učiniti. يلقى فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بلوعته قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب Moje loše prijateljice su bile jedan od velikih uzroka moje iskvarenosti. أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني Pokajanje djevojke u studentskom domu. Kako je samo nesretan čovjek kada živi bez kakvog cilja, ponašajući se poput stoke. Sva njegova briga je kako će jesti, piti i spavati, i on kao takav ne može dokučiti suštinu svog postojanja na ovom svijetu. Riječi su ove pokajnice koja nastavlja svoj ispovijest, pa kaže. U ovakvom stanju sam se i sama nalazila prije nego što mi je uzvišeni Allah podario uputu. Još od ranog djetinstva živjela sam u kući u kojoj se praktikovala vjera, među mojim roditeljima vjernicima, koji su se jedini od sve naše rodbine poznanika čvrsto pridržavali vjere. Neki od članova naše rodbine prigovarali su mom ocu, Allah mu se smilovao, zbog toga što u kuću nije htio da unosi razvratne novine i uređaje za zabavu i širenje nereda, opisujući ga kao previše strogog i komplikovanog čovjeka, ali se on na to nije osvrtao. Ja sam bila potpuno drugčija. Bila sam samo muslimanka po imenu. Šta više, nikako nisam voljela vjeru i njene sljedbenike i nisam voljela da klanjam. Za svo ono vrijeme provedeno u osnovnoj i srednjoj školi, ja nisam učinila ni jednu jedinu srđdu uzvišenom Allahu. Kad bi me otac upitao, jesi li klanjala? Ja bih odgovorila da jesam, a u stvari samo sam lagala i pretvarala se. Moje loše prijateljice su bile jedan od velikih uzroka moje iskvarenosti i zablude, obzirom da sam od njih dobijala sve što bi tražila poput razvratnih časopisa, bestidnih pjesama, te kaseta s razvratnim filmovima, a sve to bez znanja mog oca. Oblačila sam kratku i usku odjeću. Prema pokrivanju sam bila krajnje nemarna i netrpljiva, jer nisam shvatala mudrosti njegovog propisivanja. Dani su prolazili, a ja sam i dalje ista po starom dok nisam završila srednju školu, nakon čega sam bila prinuđena da napustim selo u kojem sam živjela kako bi nastavila školovanje na univerzitetu u Rijadu. A tamo, u studentskom domu, upoznala sam druge prijateljice koje su me podržavale u činjenju grijeha koje sam i dotad radila, s tim da su mi govorile, barem klanjaj kao i mi, onda radi što hoćeš. S druge strane, bilo je tu i drugih sestara koje su se čvrsto pridržavale vjere. One su me stalno savjetovale, samo što to nisu činile mudrošću i lijepim savjetom, pa je to samo još više povećavalo moj inat, ustrajnost u griješenju i udaljavanje od vjere. I kada je uzvišeni Allah htio da mi podari uputu, dao je da se preselim u drugu sobu studentskog doma. Tako je to kada uzvišeni gospodar hoće pomoći svom robu i uputite ga na pravi put. Ovoga puta moje cimerke bile su dobre, plemenite sestre vjernice, sestre lijepe čudi i pristojnog ponašanja, blage prilikom savjetovanja i pozivanja u vjeru. One su mi upućivale savjeti na jedan tako privlačan i ugodan način. Svo vrijeme mog boravka sa njima, od njih nisam čula riječi negodovanja ili kakav ružan govor, nego naprotiv, osmihivali bi mi se i pomagali mi tamo gdje mi je pomoć bila potrebna. Kada bi me vidjele kako slušam muziku, pokazivali bi svoju uznemirenost zbog toga, a zatim bi izlazile iz sobe ne govoreći mi ništa, pa bi ja tada osjećao neugodnost i stid zbog onoga što sam uradila a kada bi se vratile, nakon namaza obavljenog u mešći do studentskog doma, tražili bi me u sobi, iskazujući svoju uznemirenost zbog Bog neprisustvovanja na namazu, pa bi se opet u dubini moje duše probudio osjećaj stida i kajanja. Da ja uopšte i ne klanjam, kamoli da obavljam namaz u džematu. Jednog dana dođe na mene red dežurstva u studentskom domu. I dok sam sjedila u svojoj kancelariji slušajući pjesme na televiziji koje su bile malo preglasne, dođe mi jedna od mojih kolegica iz sobe i reče Šta je ovo? Zašto to ne smanjiš? Pa ti si sad na odgovornom mjestu i moraš biti uzor drugima. Ja joj otvoreno rekao da slušam muziku i da to volim. Ta sestra me pogleda, pa mi reče. Nemoj tako, sestra moja. To je greška. Ti moraš izabrati ili put dobra i njegove sljedbenike, ili put zla i one koji njime lutaju i nikako ne možeš ići u isto vrijeme na dvije strane. Tada se probudih iz svog nemara i u sebi. Počeh se sjećati onih osoba, tih živih i iskrenih primjera koji praktikuju islam i uporno ga nastoji širiti na lijep, privlačan način. Ja se pokajah uzvišenom Allahu, obznanih svoje pokajanje i dođao pameti. neka je hvala njemu, Đalešanuhu. Sada sam jedna od onih koji pozivaju u Allahu u vjeru. Držeći predavanja u kojima posebno govorim o obavezi pozivanja i važnosti lijepog ponašanja onoga ko poziva u islam prilikom njegovog kontakta i obhođenja sa ljudima, kao što također savjetujem svaku sestru da za svoje društvo izabere dobre i pobožne prijatelje. فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بلوعته والدار Potrošili smo sve što smo posjedovali na tom putu, makar nas to odvelo i u zatvor. Pokajanje mladića nakon što je čuo savjet. Savjet je jedan od uticajnih metoda pozivanja u Allahovu vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savjetovao svoje ashabe. Ako savjet poteče iskreno iz dubina duše, on ruši sve brane pred sobom, dopirući tako do srca, pa biva poput obilne kiše koja se spusti na mrtvu zemlju, koja zatim ustrepti i oživi Allahovom dozvolom. Ono što slijedi je priča o mladiću koji je krenuo da počini grijeh, pa je izdaleka čuo opomenu koja je prodrla u dubinu njegovog srca, nakon čega se probudio iz nemara, vrativši se Allahu. On kazuje svoju priču pa kaže Ja sam mladić koji je odrastao u muslimanskoj kući. Ali je to bio islam na koji se gledalo kao na običaj Roditelji me nisu posticali na pokornost, niti na slijeđenje Allahovog zakona, što više nisu meni upućivali na to. Međutim, bili su energični u davanju savjeta, ponekad i prijetnji ako bi izostajao sa školske nastave ili ako bi im bio neposlušan u ovo svjetskim stvarima. Ono što je nesumljivo jeste da onaj koji bude u ovakvom stanju, sigurno je krenuo putem koji vodi ka provali. A upravo to se desilo meni. Iskušan sam lošim društvom koje mi je uljepšavalo razvrat i zlo strmoglavljujući me tako u griješenje i nepokornosti prema Allahu. Ismijavali smo se i rugali vjernicima i dobrim ljudima. Ismijavajući se sa njima, činili smo upropaštavajuće i velike grijehe, smatrajući da je to čin muškosti i junaštva. Trošili smo sve što smo posjedovali na tom putu, makar nas to odvelo i u zatvor. Uživali smo drogu i pili opojna pića, a što se tiče namaza, o njemu nismo ama baš ništa znali. Kada bi ušao u kupatilo koje je bilo u sklopu Međida, ljudi bi se čudili mom ulasku, jer su me poznavali samo po zlu i činjenju nereda. Jedne noći, u vrijeme jacije namaza, nalazio sam se blizu jednog Međida, čekajući sastanak sa nekoliko mladića, kad odjednom začuh dirljiv glas koji se čuo preko ozvučenja tog mesčida. Govorio je o džennetu i džehennemu, smrti i kaburu. Imao sam osjećaj da je taj govor upućen meni, jer me je žestoko potresao, kao da mi je govorio – o ti nemarni, zar se ne stidiš pred Allahom? Zar se ne bojiš iznenadne smrti koja te može zateći, a ti u takvom stanju? Pazi, budi oprezan, dobro se čuvaj. Taj govor duboko me dirnu, ja osjetih veliki strah. I prođe ta noć. إنه وحي الإله للرسول الأعظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين إنه وحي الإله للرسول الأعظم فيه مجد للحياة A sutradan, nakon što je mu jezin proučio ezan za jaciju, ustao sam, okupao se i abdestio, a zatim sam ušao u mesčid. Predavač je započeo svoje obraćanje, a ja sam se nalazio na kraju jednog od safova. I odjednom nešto me stisnu prsima i ja zaplakah zbog svog stanja u kojem sam se nalazio, zbog svih onih godina provedenih u nepokornosti uzvišenom Allahu i neposlušnosti prema roditeljima. Nakon što sam obavio namaz, rano se vratih kući i što prijatno iznenadi i obradova moju porodicu, jer nisam običavao da se vraćam kući izuze u ponoć ili u zadnjem dijelu noći. I tako sam se pokajao Allahu Đelešanuhu i molim Allaha da mene i vas učvrsti. فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه ما للملتاع سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بلوعته والدار uzela jaka drhtavica, pa ne mogoh tri sahata sjesti za volan. Kada sam stigao kući, dočekala me supruga koja je na meni odmah vidjela očitu promjenu. Radio sam kao vozač na dugim relacijama i to na liniji Džida Medina i obratno. S mnogo truda sam uspio sakupiti novac i kupiti auto da bi radio u najboljoj sezoni, a to je vrijeme Ramazana, Hadža i proljetnog odmora. Nisam razlikovao dan i noć, već sam stalno vozio, zamišljajući život sa puno novaca i uživanja. Koristio sam čak i tablete protiv spavanja, tako da sam znao ostati budan tri do pet dana u uzastopno. Živio sam dvije godine ovakvim načinom života i zaradio mnogo novaca. Tog dana sam razmišljao o odmoru i odlučio da mi ovo bude posljednja tura, a zatim da se odmorim od sveg toga. Međutim, Allahova volja je iznad svega. Putnici su ušli u auto i prevalili smo dobar dio puta, kad odjednom pored nas projur jedan automobil strahovitom brzinom. Istog trenutka osjetih u sebi da će se nešto dogoditi. I zaista, nakon par trenutaka vidio sam taj isti automobil kako se ispred mene prevrće, a u njemu priklještenog vozača i dijelovi njegovog tijela kako se kidaju dok zajedno s autom leti po zraku. Bio je to užasan prizor. Vidio sam do tada mnogo nesreća, ali ni jednu sličnu ovoj. Nisam mogao ni zamisliti nešto ovako strašno. Zaprepastio sam se. Pribrao sam se čuvši putnike kako ponavljaju riječi. Svi smo Allahovi i njemu ćemo se svi vratiti. Pomislih u sebi, šta bi bilo da sam na njegovom mjestu? Kako bi se sreo sa svojim gospodarom bez namaza, pokornosti i straha, od Allaha Đelešanuhu. Tijelo mi je obuzela jaka drhtavica, pa ne mogoh tri sahata sjesti za volan. Nakon toga sam odvezao putnike u Medinu, pa se ponovo vratio u džidu. U putu sam klanjao akšam i jaciju i to su bila moja prva dva namaza koja sam klanjao u životu. Kada sam stigao kući, dočekala me supruga koja je na meni odmah vidjela očitu promjenu i mislijeći da sam bolestan reče mi, zar ti nisam rekla da ostaviš te tablete? Nećeš ih ostaviti sve dok te Allah ne usmrti i završiš u vatri. Ove riječi su na mene djelovale poput šamara poniženja, pa joj rekoh, zakleo sam se Allahom da ih više neću koristiti. Zaplakao sam roneći gorke suze, obradovavši je da sam se pokajao Allahu Đelešanuhu i klanjao dva namaza. Uvjerivši se da sam iskren, i ona zaplaka, radujući se zbog mog pokajanja. Te noći nisam mogao večerati. Zaspao sam u velikom strahu od smrti i od onoga što dolazi poslije nje. Usnu sam vidio dvorce, auta, fabrike i puno novaca, a sve je to bilo moje. I odjednom se nađu u mezarju, idući od kabura do kabura, tražeći onog isječenog mladića. Nikako ga ne mogavši pronaći. da osjetih jak udarac u glavu, pa se prenuh i vidjeh da sam u svojoj postelji. Duboko uzdahnuh. Ponoć je već bila prošla.